Libe Salmorum, the Book of Psalms. Psalm 1. Beatus VIR, qui non ABIIT in concilio impiorum, et in via peccatorum non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit, sed in lege domini voluntas eus, et in lege eus, meditabitur die ac nocte. Et erit tamquam linium gold plantatum essecus de corsus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo, et folium eus non defluet, et omnia quae cumque faciet prosperabuntur. Non sic impiet, non sic. Sed tamquam pulvis, quem proici ventus facie terre, ideo non resorgent, impii in judicio, neque peccatores in concilio justorum. Curiam novi dominus viam justorum, et iter impiorum perebit.